sva pot vjernika. Čeneta, nedemokratija, Kur'ana, onoga ko se suprostavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i batit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. E tu, znači ovo nije usklađivanje prohtjeva. Ne, ne, kamata je zabranjena i ti svoje strasti odmah ima da počiniš ovo. Gotovo. A traženje nešto pored toga i mimo toga, da ti treba da, da ovo, da ono, kime ti ju onda sad ugađaš. Da li sunnetu Rasula sallallahu sallam ili sebi? sebi ugađaš. Jer treba tebi. A ono što meni treba, moj Allah, moj gospodar je zabranio. Šta ćemo sad? Kao da hoću da kaže da moj Allah, moj gospodar ne zna šta meni treba, jel? Ono što je za mene, jeste shvatili? I što meni treba ili ne treba, Allah je sve objavio. Allah je sve objavio. Ništa nije sakriveno. Sve što nam treba i ne treba je u krizi. Gotovo. I nemoj filozofirati. Gotovo Sve ima. A ono mimo toga, šta je s tobom? Šta tražiš? Nema u knjizi, pa nemoj njih uzmati. Mnogima trn u oku www.paltal.com Soba put vjernika Put kojim želimo ići do sudnjeg dana आया है देखो माहे रमजान आया है देखो आ गया माहे रमजान हुई रहमतें तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह आ गया माहे रमजान हुई रहमतें तौबा का है दर ये खुला सुभान Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe. Poslije vam niko neće u pomoć priskočiti ovaj ajet se podudara sa hadisom koji bilježi muslimu debu Hureyre radijal on koji je poslani sallallahu alaihi sallam kaže požurite sa dobrim dijelima prije nego nastupi nastup pišete šester prije nego sunce izađe sa zapada tad je gotovo prije nego se pojavi veliki din prije nego se pojavi držal prije nego iz zemlje izađe životinja prije nego vas pojedinačno nešto zadesi ili vas nešto kolektivno preokupira. Allahu akbar Allahu. Kaže še ovdje, ovaj hadis se podudara sa ovim ajetom, jer i hadis i ajet postiču na požurivanje sa dobrim dijelima. www.paltal.com Soba put vjernika हुई रहमतें तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह तेरी हमद सना मालिक दो जहां करते हैं अर्जो समा سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć sa šestim uvjetom šehadeta la ilaha illallah, a to je rad u skladu sa onim što šehadet nalaže. znači rad u skladu sa onim što šehadet nalaže? I pogledajte kako se spominje šehadet. Zašto šehadet? Istinljivost šehadet. Jekin šehadet. Ihlas šehadet. Sel šehadet. Pa sve je ovo u stvari svjedočenje da ti radiš ta djela samo zbog onoga za koga si ti potvrdio da ti je Bog. I u skladu s tim šehadetom radiš. te braćo. S kojim šehadetom? La ilaha ila la. Allah ti je naredio da klanjaš. I u, u skladu s tim šehadetom ti radiš sad. Jeste razumili? Znači u skladu sa šehadetom mu'min mora da radi. Ali u skladu sa šehadetom. A tu je i Muhammedu Rasulullah. Ovo je tvoje iskreno La ilaha illallah. To je tvoja iskrenost, koja se kroz ovaj rad, ako je u skladu sa šehadetom, manifestira. Je tako? Znači, tvoj rad i badeti na dunjalku moraju da budu u skladu sa la ilaha ilala. To je šehadet. To je šesti uvjet ovog šehadeta. Ako nisu u skladu, to jest, pojasnit ćemo, ako taj rad nema osnove u Kur'anu i sundetu, pitam ja vas, znači nema ga, Je li on u skladu sa šahadetom? Čuga ga ruši. U ovisu si koliko ga ruši, nećemo sad. na taj rad može biti grije, fisk, jel de? Nifat, nekad kufur, nekad širk, da sve poništiš. Je tako? Sam šahadet. Ali sad govorimo o uvjetu kao šartu, znači da taj šart mora biti prisutan kod nas. Ne možeš ti klanjati četiri vakta akšan namaza. <laughs> Teorija. Je li to rad u skladu sa šehadetom? Sa onim što šehadet traži? Nije. Ne može biti nikako. Kaže Allah te barek je o ta'ala وَاَنِيبُ إِلَا رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهِ Kaže, i povratite se svome gospodaru i pokorite mu se. Povratite se svome gospodaru, ali i pokorite mu se. Šta ovo znači, braćo moja? Vrati se svom gospodaru i pokori mu se. U drugom majetu kaže uzvišeni, onaj ko se sasvim preda Allahu, ومن يسلم ومن يسلم وجهه إلا إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى kaže onaj ko se sasvim preda Allahu a usto čini dobra djela uvatio se za najčvršću vezu e gledajte sad znači ovo bilo urvatil vutka el urvatil vutka jest najšvršća veza. A to je šta? La ilaha ilallah. Pa onaj ko se sasvim preda Allahu, a usto radi djela koja mu je gospodar naledio, e on radi u skladu sa sa šehadetom. Zato se uhvatio za najčvršću vezu. Vidi ovo. Šta je najčvršća veza? Pa da radiš u skladu sa šehadetom. To je taj najčvršća veza. La ilaha ilallah radi što ti Allah naređuje, klanjaj kako ti Allah naređuje, dovi kako ti Allah naređuje, vjeruj u njega kako ti on naređuje, strahuj od njega onako kako ti je naređeno, slijedi njegova poslanika onako kako ti je naređeno, e to je to, onaj ko se sasvim Allahu da bude iskreno, samo radi njega, A ta, zatim, po sunetu Rasulah i Silatu Veselam, el urvete lutka. I onda kaže, e, taj što to radi, e, on se uhvatio za najčešću vezu. Taj što to radi i na taj način, kako predao se sasvim Allahom te bareke od tada, iskreno, ide samo njemu, a usto radi još dobra djela. Usto radi, sasvim je razumljivo, jer se ovaj rad prvo odnosi na farzove i vađibe. Da budemo jasni. To je taj razlog proces šehadetom. A drugo su dobra djela kad se govori uh, stepeni muhsina. Da ti hoćeš još, poviš gor. Ovdje se radi, ovaj rad jeste u stvari ono što je Allah naredio da moraš, to ti čini farzom. To je taj rad u skladu sa ovim, sa ovim šehadetom. I to je šta? Najčvršća veza. To je najčvršća veza. Kaže Allah te bareke u ta'ala, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر la ثم fi anfusihim في min ma مما wa ويسلموا تسليما Tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporojima svojim tebe na privati. I dok onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjeti i dok se sasvim ne, ne pokori. Ovdje je, pogledajte, dok se sasvim ne pokori. Ja sam danas razgovarao Allah molim da nam omogući u pravom smislu reći interesujem tefsir ovog ajeta. Jer se bojim da bilo šta kažem, znate zašto, braćo moja, ovdje se Allah te bar tala kune sobom, pa zatim neće biti vjernici, pa sporovi, pa je dosta ovdje stvari rečeno i bojim se da ne stavimo ajet na propis tamo gdje mu nije mjesto. Pa smo razgovarali ovaj Znači, da li se ovo misli u presudi u Allahovim farzovima? Da li se to misli, na primjer, radi postite, klanjajte kako vidite mene da ja klanjam, jesu to te presude, pa kad odbiješ, laj minun. Da li, je to, da li se to razgoje od presude nekog šeha u ištihadu, ovo ono? Ja, braćo, ne znam. Ali molim Allah da nam omogući da ovo saznamo. Zaista ovo me interesuje. Imam, mi smo, ako te interesuje, čitali tefsir baš neki dan, kesir, znači, ja spominju se tamo slučaj kad je, kad su išli poslanika sa veselem, onaj, pa poslanik sam presudio, pa onda otišli kod Ebu Bekra, aha, aha. otišli kod Omera. dobila je nova ajet. Znači, spominje se u tefsiru i taj slučaj, znači, za ove, za ove Zato, presude. I spominje se slučaj onog navodnjavanja, al tako ne? Da, podaj njemu vodu zubere, pa ne daj, ja, ja, ja, to, to. Znači, što smo mi... E, to i ja znam, Džezakar mislim, ti si mi sad samo još više, ali nas, zanimalo me nešto drugo kad dođu presude od kad je nekog, razumiješ li? Od... Je, e, to ne znam. Kad dođu naši pre, predstavnici, jedu leba. Fataš, dođe še, neki šeju islam i on kaže, po nekom pitanju on presudi. Kaže, urate ovako, onako. E sad, e ovo me, ako neko zna, ujedno. Ja ne znam, ali bi volio, vallaha, je ovo me zanima. To stoji, će zaklati, to si upravo. Dobro. Kaže poslani sallam u hadisu, za koji kažu da je daif, jedni kažu da je daif, drugi kažu kažu da je u tom lancu prenoslavaca jedan čovjek bio čini mi se čekajte, nađem jest kažu da je kaže ja še ne dopustio ovaj hadis smatrati vjerodostanim iz nekoliko razloga i onda je on nabrajao ali izgleda da še ovdje stavlja njegovo hadis kao značenje To bi moglo biti ispravno, Allah najbolje zna. Niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude svoje prohtjeve i želje uskladio sa onim sa čime sam ja došao. Radi se ovom hadisu. <clears throat> Pa, gledajte ovdje. Sad, dok ne bude, kaže, svoje prohtjeve i želje uskladio sa onim čime sam ja došao. Znači, značenje, evo da, da i ne govorim ovom hadisu dok ne bude uskladio prohtjeve, sa čime sam ja došao, sa čime će treba da usladiš? Sa čime? Mi kad bi, jes, kad bi mi uskladživali sve prohtjeve sa onakim, kako nama paše, i <laughs> džebe, mi bil noćas, kud bi sve mi odšli? Da svojim prohtjevima, jel de, udovoljimo. Ali prohtjevima Rasula, sallam i sallam, ne prohtjevima u smislu prohtjev, ne, nego njegovim naredbama, da naši strasti, svoje strasti, počinimo Allahu te bareke o ta'ala i da svoje, jer šerijat je došao da sredi naše prohtjeve. Je tako? Nekima ni ovo nije dosta. Kako? Pojasat ćemo. Ako Allah te bare kao tela, zabranjuje pivo, alkohol. Ili, evo alkohol, rekli smo, sad ima 41 stepen konjak neki, vinjak i sad ole kao ja ću pivo. One kaže, blaže je to. Sad će ime ti, šta je ovo? Pa popi 20 komada, pa što ti oblaže? <laughs> Da misle da su ga džezata, da su ga, da su ispunili ono što oni taj u stvari propis traži. E, to. Kao da kamatu nazoveš? Drugim Trgovinu, razmjenom novca. Nije to razmjeno, ti kradeš od mene, vam, praviš od mene u Jel ne? E, to. Znači, ovo nije usklađivanje prohtjeva. Ne, ne. Kamata je zabranjena i ti svoje strasti odmah ima da počiniš ovom. Gotovo. A traženje nešto pored toga i mimo toga, da ti treba da da ovo, da ono, kime ti ju onda sad ugađaš? Da li sunetu Rasula sallallahu viselem ili sebi? Sebi ugađaš. Je treba tebi, je tako? Meni treba hm, malo da ja nađem nešto. Meni treba. A ono što meni treba, moj Allah, moj gospodar, je zabranio. Šta ćemo sad? Da shvatate šta govorim? Ja hoću malo harama, da obiđem jasan šerijatski propis. Ali i to meni treba. Kao da hoću da kaže da moj Allah, moj gospodar ne zna šta meni treba, jel? Ono što je za mene, jeste shvatili? I što meni treba ili ne treba, Allah je sve objavio. Allah je sve objavio. Ništa nije sakriveno. Sve što nam treba i ne treba je u krizi. Gotovo. I nemoj filozofirati. Sve ima. A ono mimo toga, šta je s tobom? Šta tražiš? Nema u krizi, pa nemoj ni uzmati. Jer ti imaš svoj rad u skladu sa šehadetom, je tako? Po njemu radi. Rekao si la ila ila la, nemoj sad filozofirati. Radi po njemu. I svoje prohtjeve svedi na najmanju moguću mjeru. Koju najmanju moguću mjeru? Dok se sasvim ne pokorite. Allahu njegovu poslaniku. Zato ovaj došao do omeraj, Du, ovaj Omer nije nislušao puno, jel da? Sad će kajak, sad će. Ti bio? Gdje si bio ti? Gdje si bio? Kako je poslanik se radi? onda? Kod je Bubekra? <laughs> Ljubavno ima. I došao on Omer. On misli da će Omer nasjest. Sad ću ja tebi donijeti teku i olovku. Samo malo ostavim na nogicama dok nisi upao. I šta je bilo sa ovim? Nije mu odgovaralo. Nisu mu odgovarali njegovim prohtjevima. Fetve poslanika, sallallahu alaihi sallam, njemu neštimaju. Ne odgovaraju mu. Poču Ebu Bekru. I doću do koga treba da dođe. Hele, došao si će treba. I kako te Allah pozajnica? Prepustio te. Ne odgovara ti. Zašto ti ne odgovara? Zato što ti u ovom pojavnom svijetu tražiš nešto sebi treba tebi nešto i kao da je tvoj gospodar tebe opteretio time što ti je zabranio kamatu, da piješ, da kradeš, da varaš, da... A, opterećen si. Što si opterećen? Ne objavljujem ti ko... A, da se mučiš, kaže Allah te bar. Što se mučiš? Nisi svoje prohtjeve počinio. La ilaha ila la Muhammed Rasulullah. Pa da ti je da ne radiš u skladu s tim. A de, da i dalje ostaneš sa la ilaha illallah, jel da? Zato što ti paši. Što? Zato što znaš da je to istina. Znaš dobro da ti je taj Bog to zabranio, pa da ti je nekako da vrdaš po ovom svijetu, jel da? Jel da? I dalje ostajem la ilaha illallah, jest? Ma šta ti ličiš, bolom? Kako si bezobrazan? Kako ti nije sramota? Tvoj gospodar, Vema halektu džinne vol inse ila li abudun. Nisam stvorio ljude i džine osim da mi bade čine. Je li moguće da nam Allah objavio knjigu? I sve što nam, u njoj su, kaže uzvišeni, svi propisi. Svi. Od začeća, pa dok, dok ne umreš. Su sve. Kako pita jednog šija, kaj še, kako sebi da izaberem, da izaberem, kako dijete da odgajam? Najbolje u islamu, kaže njemu še. Izaberi mu, izaberi, kaže, lijepu majku, poštenu majku. Tako ćeš ga, kaže, bojiti. Jest. E, Allah te barak je ta'ala nam objavio sve što treba da radimo u skladu sa la ilaha ilaha. Tako, ništa nema sakriveno. Sve. Sitni, veliki, mali, propisi, sve. Zato svoje prohtjeve, čim tražiš nešto mimo onoga što je on objavio, ti izlaziš iz okvira rada u sladu sa, sa šahadetom. Jer ti treba nešto drugo. A šta će ti tu? Šta će ti? Je moguće da ti misliš da tvoj gospodar ili ne misliš, nije ti objavio nešto, nešto fali. Ha? Fali meni nešto, vidiš da fali. Fali njima dosta nešto. Fali ovo, fali ono. Šta je? Fali li, braćo moja, išta ovo u šarijatu? Ništa. Nema ništa za što bi ljudi trebali da kažu, ih, da je ovo dozvoljeno, bilo bi dobro. Ili nema ništa da ljudi mogu reći, eh, da je ovo zabranjeno, e, bi bilo pravo. Ima to ovako? Nema, braćo. Danas sam vam vjeru vašu savršio i blagodat prema vama upotpunio. Da sam ono svi, da sam radio. I nadam se da islam bude vjera. Je tako? Allah zadovoljan onim što je tebi objavio kao milost. Braćo, ma milost je da ti robuješ Allahu. Ma milost je da dobiješ Allahu. Hej, muslimanu, upućuješ svom Bogu domu direktno njemu. Nema po, ma ni melek nema šta tu igrace, levo, desno. Samo nje Allahu. Ni poslanik, ništa gledajte ovo. Stvoritelj, tvoj stvoritelj, hoće i voli da ga ti zoveš. Meni je bila radna. Jeste ga mišljeni? Dovite me i molite, ja ću vam sad za. Ljudi, Allah, Allah kaže mene, ja sam vas sve stvorio. Ja sam vladar svega što vidite i što ne vidite. Ja sam vladar dana sunnjeg. Ja ću obračunavati, po pravdi sudit. Unišit ću nevjenike, meni ne može niko ništa. Meni ne trebate vi. Neovisan samo svemu, je tako? Ko? Naš gospodar. I on. On hoće da primi od tebe do. On hoće. On hoće da ti primi do. Hoće s tobom da razgovara. Objavio ti knjigu da razgovaraš sa njim. Sa svojim gospodarom. Treba ti posao firma. Letiš na sto strana i imaš kakav dobar sonim direktora na malo. Svugdje ti onda treba posrednik, u dinaločkom smislu, nemoj da me ko ne složio. Jel da? A gospoda svi svjetova traži od tebe suprot od ovog što traži ovi fičfirići. Ne možeš bez 100 eura se zaposliti, jel da? I da imaš tetka ili tetku negdje. Familiju. Uopšte ne. A uzvišeni te bar kretala ne traži ovo tebe. Traži i objavio ti ono prema čemu treba da radiš, kako da se ponašaš. Zašto? Zato što taj šehade, tvoje svjedočenje, je u stvari tebi to iskušenje. Ovdje ćeš se pokazati. Aj koji je objavljen, ali flamim, i hasib al nasu, ej jutrku, ej kulu, amena, amena, amena, Kad su ljudi, tad je bilo samo vjerovanje naređeno. Pa nakon toga počeli namaz je naređen, pa je nekima pošlo. I uzvišeni kaže, zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako pa kažu da vjeruju? Ja. To je povod ovog ajeta. Mi smo iskušali oni prije vas da bi Allah pokazao ko to od vas hoće da radi po šehadetu ako neće. Ko hoće ako neće? I gledajte, braćo, kad ove uvjete šehadeta, sve kad staviš rezime, napravimo jedan po jedan. Kad pogledaš čovjeka, koliko onda ovim ljudima treba, koliko su im grijesi pokrili srca da shvate ovi stvari. Znate vi, znate sigurno, a sami Allahu aposlanika sallallahu alaihi sallam, nisi imali drsove, el vela, el vela, ljubav i mržnja. Nisu oni ovo imali. Teuhid uluhija, rububija, smajeva, sifat, nisu oni imali. Možete zamisliti kakve su to, kakve srca bile. Dovoljan mu je bio ajet, prije svega njegova iskrenost, i Allah ga upućuje i on odmah zna. Na bedru nije bilo babo, haj babo. Babo skloni se, idem sa mnom, nema. Braćo, ovo je ozbiljna stvar. Allah mi, govorimo o prvoj generaciji muslimana. Ovi ljudi nisu imali ove drsove. Sad moraš crtat, napisat ime i prezime, ličnu kartu, težina, Adresa je sve koje šta. I kad neko mi kažeš ka, o, pa ne moram, što je tako čovjeka? On je kaže, ja ga vidio na džumi. Tako ovaj, iz sdp p-a, na Z, na D, sve džega. Njega uvali paš u džamiju, jel? Ispred džamije ga sahraži. Jer dje, dženaza tu bila. Pa ljudi ljudski. Pa ljudi ljudski. Pa ljudi ljudski, jel to moguće? Allahu ekber. Allahu ekber. Čovjek koji javno mrzio islam. Kad kažem islam, znam dobro, razumijemo se šta govorim ja. Nije on mrzio islam nakim kakvim ga on smatra da je islam. Ili kad bi se tako, <laughs> e, šta ti je? Za vašu informaciju, u Makedoniji su neki dol izdrugivali se sve. Ste čuli za to? islamu i Kur'anu, veći i prekće. Izgorivali su. Imaju svake godine go, uh, dan šala na neći račun. Pa se ove godine šali na račun islama i Kur'ana, izgorila im je crkva sutra dan odmah. <laughs> Ja tam nigde. Ja, ja rođam. To što gdje trebaš. Ovi strugi nisu. <laughs> vidite, braće, njima to, njima sama ovo nije trebalo, Allah, poslanika sallallahu alaihi sallam. Nije im trebalo ovo. Zbog čega ovo njima nije trebalo? Znalo se samo po sebi. Nije bilo novotara. Nije bilo muljaca. Nije bilo onih koji, koji više ne znaš ni šta je ko. Pa su islamski višenjaci po navnim znacima gubili vrijeme, a nisu gubili. Da, I onda pisali ova djela da bi sačuvali. Odakle je nastala ova sitijska akida, odatle su nastala mnoga djela, to su pisana kao odgovori. Dolaze oni ili, ili uh, e, Mohtasar, vjerovanje mama Tevhida, ono su sve braćo pitanja. Sve pitanja. Šej, oko turbeta ljudi rade to i to, muslimani, i šej odgovara. Ono su sve odgovori. Nije ono sad da mi danas to, nego odgovori notarima. Pored svoje obaveza ljudi morali odgovarati. Mi smo, nažalost, time iskušani, a šta ćeš? Pogledajte danas, do, dokle je došlo da se hoće da radi u skladu sa šehadetom, sa programima koji nemaju nikakve veze sa šehadetom. Je to rad u skladu sa la ila ila la? Kako će biti? Kaže prema nijetu. Pa prema nijetu i kršćanu ide u džene. I oni imaju nagon. I oni imaju nagon za ibadetom. Hoće ih. Pa oni ne znaju ništa. Lupaju bez vezi. Sve živo obožavaju. Samo Allah neće kako treba. Je tako? Ne može se tako opravdavati. Znači, on ima iskren nije. Kaže, še, pa dobro. I ja onda imam iskren nije. Otiću, naći neku prostitutku i nek rađam mu džahide. Prema nijetu se ženim sa njom. Apsolutno pogrešno. Ne može. Allah te barek je u kaže وَاَنِيبُوا ila rabbikum. To jest, da se požuri sa dijelima u sladu sa porukom ovog šehadeta. Povratite se svome gospodaru, to jest, svojim srcima, iskrenošću. Kaže, vesli mule i pokorite se, kaže, kako? Svojim vanjskim dijelom. Gledaj to. Kaže, u prvi dio je, vajanibu ila rabikum i povratite se svome gospodaru, to jest svojim srcima, to jest nijetima, iskrenošću, kaže, Uaslimu le i pokorite mu se. Kako? Vajskim djelima. Vidite kako je ovo razvojeno. Da se povratiš iskrenošću, iskreno Allahu i djelima. Pa pogledajte ka, kako sad. Vrlo jednostavno. Ako djelo nije u skladu sa šehadetom, je li iskreno? <laughs> nije. Ovdje Allah traži iskreno. Vratite se meni, a u skladu sa Vajslimu le. To je pokorite mi se. Ako ste iskreni. Ako ste iskreni, ako niste iskreni, šta? Nećete mi se ni, ni pokoriti. E zato ovdje dolazi, vratite mi se, to jest povratite se gospodaru svome. S kim? Sa onim la ilaha illallah. Sa njim se vrati. Vesli mule i pokorite mi se. I jedno i drugo mora biti. E to je rad u skladu sa šahadetom. Ako si neiskren, a imaš djelo džabati. Ako si iskren, ako si iskren, a nemaš djelo, opet šta? Džaba je uzvišen ti kaže, povratite se, budite iskreni, hajte meni i pokorite mi se. I pokorite mi se. I kaže Allah te bareke o tala, i ovdje ćemo uz Allahu pomoći završiti, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Kaže Allah tebareke ve taala: "Vatabiu", znači slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje. Šta ovo znači? Znači slijedite djela koja, koja su ono što Allah tebareke ve taala naredio djela koja mogu biti unutarnja, al tako? Koja su djela unutarnja? Ljubav prema Allahu, strahopoštovanje, strah od njega, nada u njegovu milost, iskazivanja ljubavi prema Allahovim iskrenim robovima, a, i to, i to je, i savjetovanje sa njima te ostavljanje onoga što je suprotno tome. I dijela koja mogu biti, koja su u stvari šta spoljašna, ovo smo rekli unutrašnja, kao što su nama zekad, hađ, sadaka i tako dalje, i tako dalje. I razni drugi vidi, e, vidovi dobročinstva, a sve je to ono što je Allah ovdje u ovom ajetu, kaže slijedite ono što vam, gospodara, što vam se od gospodara vašeg objavljuje, to jest naj, najljepše. Ovdje Allah te bareke u tala navodi, ka, islam ši navodi ovdje, da je ovaj ajet usko vezan sa sljedećim ajetom. Kaže Allah te bareke u tala. Pogledajte, slijedite ono najljepše. Vrate pažu. Kul ja ibadije alledine asrafu ala anfusihum, la taknutu min rahmeti Allahi, inna Allahi jagfiru dhunub, jamijan innehu huvel gafuru rahimu. Kaže uzvišeni, inna Allahe jagfiru dunube džemijan, innehu huvel gafuru rahim. O, raboj moj, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Zato smo rekli malo prije, jel da? Da je Allahova milost da ti kad se rob sjeti Allah pogreši i zamoli ga za oprost. Jer se mi nikad ne kajemo jedan drugom. Je tako? Nikad. E tu je ta veličina. Nikad ja ne tražim od tebe. Ja mogu od tebe tražiti ili ti od mene. Svoje pravo, bujrum. Ali milost od Allaha te bareke u tala, gledaj kako ćemo bojica zaraditi. Ja, tebi, ti i meni. Pa što nećeš? I ti imaš nagradu. Zašto? To je ibadet. Je tako? I to što ti kažeš halalim je ibadet. A čim kažeš hm, i jabuka je halalim, <laughs> stovara, kao bombonjera i košlja, Pa je to i, kakav to i bade. Hoćete mu kaže si halal, hoće mu pa kaže. Ajmo je sad kod njega, pojas ono što je ostalo od njegove ostavštine u kući. Za jednu sedminu pojedemo prvi dio penzije, za drugu četiresinu, ostalo i eto halal smo. Jesmo se ne. Jel li? I ovdje Allah te barke tada kaže u prijedu značenja, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je, i on je šta? On je milostiv. Ovaj ajet se podudara sa hadisom koji bilježi muslimu da Hureyre radijala on koji je poslani sallallahu alaihi sallam kaže požurite sa dobrim dijelima prije nego nastupi šeter, šester. Prije nego sunce izađe sa zapada. Tad je gotovo. Prije nego se pojavi veliki dim, prije nego se pojavi držal, prije nego iz zemlje izađe životinja, prije nego vas pojedinačno nešto zadesi ili vas nešto kolektivno preokupira. Allahu akbar, Allahu Kaže še ovdje, ovaj hadis se podudara sa ovim ajetom, jer i hadis i ajet postiču na požurivanje sa dobrim dijelima. A to je, a to je i nabe, u stvari to je šta? Povratak Allahu te barike od tala. I ovdje, važno napomenuti, kaže uzvišeni, kuli ja i badi, el ledine asrafu. El ledine asrafu znači, oni koji su u grijesima, Zaglebili, je, more ogrezli. Zaglebili. Ele di nestrefu. Znači, <laughs> nema šta nema kod njega. Savro, sve što ima dijela, ko Vranko Ćopić. Jel, e, e, idite. I prije toga, prije ovoga ele di nestrefu, šta kaže Allah? Kul ja i badi. O, robovi moji. Allahu akbar. O, robovi moji, vi koji ste ogrezli u gresu. Ogrezli ste. Nemojte gubit. Nadu moj milo, molite me, ja ću vam oprostiti. Naziva Allah, kako ih naziva? Robovima svojim. O, robovi moji. Ko, pa onda opisuje koji? Ele, di nestrefu, vi koji ste se prema sebi. Paćmo napolni, jel da? Ogriješli. Nemojte gubiti nadu lavu milost. Allah će sigurno sve grije oprostiti. On doista prašta i on je milostiv. Gledajte, braćo moja gledajte milosti našeg gospodara, sve će oprostiti, šta trebaš raditi, samo digni truke. Allahu moj, ja sam tvoj rob, pa da pa mi prosti. Molim te svim tvojim imenima, za koje znam i ne znam, oprosti mi, ja rab. Allah kaže da će oprosti sve. Sve što si uradio. Ima li ovo ljudi, iđe se mu slavu, Allah, za ovo i treba glavu dati. Mnogima trn u oku Put kojim želimo ići do sudnjeg dana www.paltal.com Soba put, soba vijednik كم صدقت مودتي وبكم ألوذ وأستعي يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين ولكم صدقت مودتي وبكم ألوذ وأستعي يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي Zato i ovi hodaju kublehe. Samo bi da hapse joj jaj babi, jel? Ne voli. Ne voli one koje Allah voli. Ja mislim da bi to bilo dovoljno za večeras. Nek ostane voliko. Molim Allah, te barek, da budemo od onih koji ćemo biti koji ćemo se iskreno predati Allahu te malo rekretana i koji ćemo raditi dobra djela u skladu sa, sa ovim šahadetom. Da budemo sebenici vjere Ibrahima ali salatu wasalam, poslanika Allahovi, zatim da budemo od onih za koje Allah Tebar Vitala kaže da će u suri Al-Hakaf, eto takvi, ćemo mi dobra djela koja su radili primiti a preko i postupaka njovi breć ostavnika dženeta da budemo. Kako kaže uzvišeni Tebare Kretala. Allah molim da budemo od onih koji će se uhvatiti za najčvršću vezu. Koji će se držati te veze. Allah molim da nam oprosti naše ružne postupke. Amin. Allah molim da nam pokrije naše stramote. Amin. Allah molim da pokrije naše grehe. Amin. Allah molim da pokrije naše grehe. Amin. Allah molim da nas sačuva svakog zla. Amin. Allah molim da nas nadahne izdržljivošću. Amin. Da nas nadahne oprostom. Da, nas, da nam po, uh, pokloni svoju ljubav zbog kojemu ćemo mi davati je drugima. Allah molim te bareke od tela da u nas ubaci samilost i da budemo milosti jedan sprem, jedni sprem drugi. Allah molim da budemo preteće u radu za Allahu vjeru. Da ne radimo, ne daj Bože, da nas sačuva svakog nifaka, svakog licemjerstva, svakog pretvaranja. Da radimo samo da njegova reč bude gornja i da se sretnemo sa našim gospodarom, a da on sa nama bude zadovoljan. Da učini od toga da radimo dijela na ovom dunjalku zbog koji će nas on zavoliti. Amin a da ta djela budu u skladu sa la ilaha illa la, Muhammedu Rasulullah. Allah molim da budemo prepoznatljivi po slijeđenju njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da budemo daje, da budemo od koji neće pokretnuti. Da nas Allah učesti na putu uzdanja njegove riječi. Da nam podari bereke, da spusti svoju milost, da nam podari smirenost u naše srca. Allah molim da budemo od onih koji će uzizati njegovu riješ na zemlju. Amin. Da pazimo na govor. Da, nas, da nam omrzne ogovaranje. Amin. Da nam omrzne potvore. Da nam omrzne ružan govor a da nam omili praštanje i ljubav jedni sprem drugi. Allah molim da oslobodi našu braću iz zatvora. Allah molim da oslobodi našu braću iz zatvora. Allah molim da im olakša. Allah te barek i tada molim da oslobodi sve muslimani muslimanke iz zatvora. Allah molim da polizi kufr nevjenike. Allah molim da uništi njegovu ekonomiju. Allah molim da im uništi sve ono su upotrebljavaju protiv islama i muslimana. Allah molim da pomogne svoje robove, da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Allah molim da pomogne svoje robove. Allah molim da pomogne našu braću u Afganistanu, u Nigeriji, u Čečeniji, na Kavkazu, u Palestini, u Iraku i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude gornja. Allah molim da, bu, da učini od nas one koji će gledati kad će on uništiti spletke nevjernika. Allah molim da budemo mi ti koji će učestvovati u ovome. Allah te barek od tada molim da nam oprosti naše grijehe, naše sramote pokri, da podari bereketa u našim ženama, u našoj djeci, u našim porodcama, u našem učenju, u našem davanju, u našem radu za njegovu vjeru. Allah te barek od tada molim da primi naše dove. Allah molim da primi naše dove. Allah molim da ukabuli naše dove. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da sjedini srca daija. Allaha molim da sjedini srca muslimana. Allaha molim da nam omekša srca. Da volimo jedan drugog. Da se žrtvujemo jedan za drugog. I da ne damo jedan na drugog. Allaha te bareke u ta'ala molim da naši postupci budu ispravni u skladu sa njegovom vjerom. Allaha te bareke u ta'ala molim da nam grije oprosti u džennet nas uvede. Da budemo sa iskrenim, sa šehidima i sa poslanicima. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك www.palta.com Posjetite naše web stranice www.paltalksobaputvjernika.blogspot.com www.paltalksobaputvjernika.blogspot.com www.stazomislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen. Thank you.